Prej kushteve të fjalës la ilaha illallah, pasi që kemi mbaruar me kushtin e dashurisë, që është kusht me e dashur Allahun dhe pejgamberin që njeriut, personit, i cili e thot këtë fjalë me i bo dobi la ilaha illallah, vazhdojmë vijojmë me kushtin kënaqësia nënshtrimi dhe dorëzimi kësaj fjale. Nëse nuk e ka këtë kusht, prap kjo fjalë nuk i bën dobi. Do thotë të jetë e kënaqur, me gjykimin e kësaj fjale. Dhe i kënaqur me gjykimin e Allahut Azza wa Jall dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nënshtrohet pastaj asaj fjale dhe të dorëzohet komplet asaj fjale. Nëse nuk e plotëson këtë kusht, nuk ka mundësi me kanë besimtar, as që i bën dobi kjo fjala la ilaha illallah. Argument për këtë është fjala e Allahut Azza wa Jall, suretu Nisa ajeti 65 nënshtrimi i fjalës së Allahut Azza wa Jall dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dorëzimi komplet i asaj fjale. Kur kompletohet kjo, atëherë kjo fjalë i bën dobi. Do të thotë kjo është një prej kushteve, do të thotë nëse i plotëson kushtet e tjera dhe këtë kusht, do të thotë i bën dobi fjala la ilaha illallah. Do të thotë e para punë për me i bë dobi është me marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si gjykus. Po kjo nuk i bën dobi derisa gjoksat e tyre e humbin atë ngushtësinë. Do të thotë edhe gjoksat e tyre mos me gjet ngushtësi pas gjykimit. Se përndryshe edhe pse e marrin si gjykus nuk ju bën dobi. Nëse në zemrat e tyre i është ngushtu gjoksi kur ka gjyku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kësajna po ashtu e pas gjykimit që ka marr pejgamberin si gjykus, mos m'u ngushtu zemra e tij. Edhe pas kësajna dorëzimi asaj çka pejgamberi ka gjyku. Kur të plotëson këtë e ka plotësu këtë kusht. Edhe derisa nuk ju nënshtrohet asaj çka ka thënë Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk është, nëse vjen kundërshtim prej tij apo refuzim për atë çka ka thënë Pejgamberi apo për gjykimin që e ka bërë Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk ka mundësi me kanë besimtar. Allahu azza wa jall thot: "Wa yaquluna flet për një pjesë njerëzve, wa yaquluna amanna billah." Ka prej njerëzve të cilët thonë kemi besu Allahun azza wa jall, wa bir rasuli dhe të dërguarin e tij, Wa idha du'u, vazhdon ajeti wa idha du'u ila Allahi wa rasulih, kur të thirren, Allahu thotë nuk janë këta besimtarë, se kur të thirren ejani te Allahu dhe i dërguari i tij që ata të gjykojnë wa rasuli, li yahkuma bainahum që të gjykojnë mesin e ju, idha fariqum minhum mu'ridun, e gjan një palë prej tyre ia kthejnë shpinën. Kjo ta bën qartë se nuk është këtu vetëm fjala Po Allah Azza wa Jall kërkon prej neve edhe pas kësaj Nëse thua e besoj Allahun edhe Pejgamberin dhe se ja kthejn për shkak se ja kan kthy shpinën kur jan thirrën me gjyku Allahu azza wa jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot ata të cilët nuk pranojn gjykimin e Allahut azza wa jall dhe gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo me fjalë tjera nuk pranojn atë që e ka zbrit Allahu nga qielli që ajo të jetë gjykimi përfundimtar mesin e njerëzve në çështjet e fesë apo në çështjet e dynjas ata persona edhe nëse kanë thonë besojmë Allahun dhe të dërguarin e tij dhe respektojmë Allahun dhe të dërguarin nuk ka mundësi me kanë besimtar, për shkak se e kanë prish një kusht e ajo është që me pranu u knaq dhe me pranue gjykimin të Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se Allahu thot, ja ejuhe ledhina amanu, o ju të cilët keni besua, la tukaddimu bejne jedej ilahi wa rasulih, mos delni para Allahut dhe të dërguarit tij, Wattaku Allaha inna Allaha samiun alim. Dhe keni frikë Allahun se Allahu dëgjon çdo gjë dhe din çdo gjë. Ke xhehri badikum li bad an tahbita amalukum wa antum la tash'urun se në këtë mënyrë i humbni veprat e juaja të mira e ju duke mos e ndi këta. Domethënë ajo që e prish veprën e njeriut është kufri edhe shirku. Allah Azza wa Jalla ju thot njerëzve mos ja kaloni Allahut, mos delni para Allahut dhe të dërguarit e tij me fjalët e juaja, me mendimet e juaja, me gjykimet e juaja. Mos e ngritni zonin mbi zonin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kjo ka mundësi me pru derisa i prishni veprat e juja me këtë vepër që do me thënë bjeni në shirkin dhe kufrin që ja prish veprat e juja e ju këta nuk e ndini. E që kërkon Allahu Azza wa Jall nënshtrim të plotë me këtë ajet, Allahut dhe të Dërguarit Tij, që thotë nëse dikush e ngret zonin mbi zonin e Pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam, duhet të ketë frikë se ka mundësi i ka humb gjitha veprat e tij. Veç pse e ka ngrit zonin mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ku mbet ai i cili jep përparësi mendimeve të veta, qëndrimeve të veta, ligjeve të kufrit, kanuneve të huaja mbi fjalën e Allahut azza wa jall dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot e respektoj Allahun dhe të dërguarin e tij. A ka mundësi këta njerëz me kanë besimtar? Nëse s'ka mundësi me kanë besimtar njeri i cili e ngrit zanin mbi zanin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe me këtë ka mundësi me humb gjitha veprat e tij të mira të cilat i ka veprue qysh ka mundësi me kanë besimtar ai i cili e ka dalë para Allahut dhe të dërguarit të tij me ligjet e veta me qëndë gjykimet e veta dhe e ka qitë pas shpine ligjin e Allahut azza wa jall të cilin e ka zbrit prej qiellit për njerëzit me gjykue ndërsa ata kanë marrë si talle fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam andaj ata të cilët meritojnë ju thuhet Se jeni më së shumti që e ki keni dalë para fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe se keni ngrit zanin mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ata njerëz të cilët ulen parlamenta edhe vendosin ligje të cilat nuk i ka zbrit Allahu azza wa jall që vijnë në kundërshtim me librin e Allahut dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta janë njerëz të cilët e kanë ngrit zanin mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ka ngrit ligjet e cilat Allahu azza wa jall i ka humb, i ka tregu se janë xhahilijet dhe se Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka shkel në Hajjatul Wada dhe ka thënë çdo çështje e xhahilijetit sot është nën këmbët e mia dhe i ka shkel nën këmbët e veta e pastaj kanë ardhur këto njerëz të cilët i kanë ringjallë për së dyti këto vepra xhahilijetit, këto janë njerëz të cilët e kanë ngrit zonin e tyre mbi zonin e Pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, a këto njerëz ka mundësi me kenë musliman, këto janë njerëz të cilët më së shumti ju takon emri i kufrit, se sa atij i cili e ngrit zanin mbi zanin e Pejgamberit sallallahu alejhi ve selam gjatë bisedës me Pejgamberin sallallahu alejhi ve selam. Hukmin e njëjtë e kanë ata të cilët i mbrojnë këta ligje dhe i ndihmojnë ata dhe bohen ushtarë të këtyre ligjeve për me mbrojt ata njerëz të cilët e kanë ngrit zanin mbi zanin e Pejgamberit sallallahu alejhi ve selam. Thot Ibn Qayimi rahimahullah në librin e tij El-Alam, në vëllimin e parë faqe 51, Wa ma kana li mu'minin, nuk i takon një besimtarit, wa la mu'minatin, as një besimtares, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, nëse ka gjyku Allahu dhe i dërguari i tij në ndonjë çështje, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, që ata me pas ndonjë zgjedhje tjetër. Andaj Allahu thot: Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih, le t'kenë frikë ata të cilët vijnë në kundërshtim me fjalën e pejgamberit, an tusibahum fitnatun, se do t'i godet ndonjë fitnë, dhe të lihet hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë kam frikë se ka mundësi me ra këta njerëz në këtë ajet të cilën na tërheq vërejtën Allahu azza wa jall neve. Ku mbet, ku mbet halli atyre të cilët jo fjalën e Sufjan eth-Thaurit, nuk vjen pyetje me marr fjalën e Sufjan eth-Thaurit, po marrin fjalën e kufarëve, fjalën e mendimtarëve dhe shkencëtarëve kafira apo të murgjve kafira, domethënë prej mushrikëve, Ahbar dhe Ruhban, priftave të jahudive dhe të krishterëve të cilët kanë nxjerrë ligja e që pasojnë traditat e tyre apo traditave të tyre, japin përparësi mbi fjalën e Allahut Azza wa Jall dhe mbi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushti i fundit i cili kërkohet që fjala la ilaha illa allah me i bo dobi njeriut është vdekja në tauhid. Nëse tan jetën jeton me tauhid dhe nuk vdes me tauhid, ka me shpëtu një ditë sado me pas kanë mëkatar, po ka e ka rujt veprat të cilat ja rujnë teuhidin, ka mbetë si besimtar dhe ka vdekë si besimtar, sado me kanë mëkatar, ka me shpëtu një ditë prej zjarrit, prej dënimit të Allahut Azze ve Xhel. Mirëpo ai i cili ka vdekë si jo besimtar, e ka prish teuhidin, dhe nëse ka qenë besimtar dhe e ka prish teuhidin, jeta shikohet pas përfundimit. Qysh e ka përfundu me besim, apo me jo besim, Nëse ka jetu si besimtar dhe ka përfundu si jo besimtar, ai besimi i tij gjatë jetës së tij nuk i bën dobi. Andaj Allah Azze ve Xhel ka lidh se kanë bë kufër dhe kanë vdek me këtë, e ka lidh se ai i cili vdes me këtë kufër, ai është i cili mbet për gjithmonë në xhehenem, po ai i cili jeton tani jetën e tij me kufër dhe para se me i ardh vdekja pendohet dhe hyn në Islam dhe vdes me teuhid, ky nuk është prej banorëve të xhehenemit, ky hyn në xhennet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ma min 'abdin për me kanë besimtar. Do të thotë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Do të thotë ne kemi përmend kushtet të cilat për me kanë njeriu besimtar në këtë botë, edhe botën tjetër. Janë këto kushte. Mirëpo për me llogarit njeriun besimtar në në këtë botë, nuk janë të gjitha këto kushte. Nuk janë të gjitha këto kushte, Për shkak se ka mundësi njeriun me llogarit ne besimtar, që kanë llogarit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai me kon prej munafikave. Mirëpo këto kushte janë kushtet për me kanë njeriu besimtar në këtë botë edhe në botën tjetër. Se munafikin në këtë botë e llogaritin besimtar, po ama jo botën tjetër. Te Allahu azza wa jall del si munafik, si kafir, jo si musliman. Andaj për me llogarit njeriu si besimtar në këtë botë është që ai me thonë këtë fjalën la ilaha illallah dhe mos me bë vepra ose me lënë vepra të cilat e prishin këtë fjalë la ilaha illallah ose mos me thonë fjalë edhe me vepru vepra të cilat janë të kufrit apo të shirkit që e prishin këtë fjalë. Do të thotë mos me lanë vepër e cila e prish këtë fjalë. Kemi thonë ajo vepër e cila e prish këtë fjalë është ibadeti. Do të thotë mos me lanë ibadetin. Një. E dyta, mos me thanë fjalë apo vepra të cilat ja prishin këtë fjalë. Do të thotë mos me iu lutë dikuj tjetër përveç Allahut, si për shembull, mos me iu lutë dikuj tjetër përveç Allahut, azze ve xhel, ose mos me i ba ndonjë sexhde ose ruku dikuj tjetër përveç Allahut. Kjo si shembull, do të thotë mos me qimë prej vepra apo prej fjalëve. Edhe nëse zemrën e tij, sikur është dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi sallam, dashuria ndaj besimtarve, urrejtja ndaj qafirave, këto janë krejt kushte të cilat janë kanë lidhje me zemrën, ne nuk kemi mundësi me gjyku për njeriun se çfarë ka në zemër. Nëse thotë e du besimtarët, na thonë na ky person i don besimtarët. Do thotë na nuk përzihemi n'zemrën e tij, ngase këto kushte të tjera të cilat na i kem përmend, janë kushte të cilat tregojnë që mos me mbet njeriu nifak, mos me mbet hipokrizi. Ndërsa kushtet për me llogarit na si besimtar njeriu nga jashtë në këtë botë, janë këto, që ai me thonë fjallën la ilahe illallah, mos me lanë ibadetin i cili është kusht për me konë njeriu besimtar, dhe mos me thonë fjallë ose vepra që e prishin këtë fjallë. Do thotë nëse i ka këto, ai njeri është besimtar dhe ne e pranojmë atë si vëlla tonin musliman dhe atë që e ka në zemër Allahu e din më së miri. Ditën e kijametit ka mundësi mos me konë besimtar, ai e din më së miri veten e tij dhe Allahu e din se çfarë ka në zemrën e tij. E dyta, njeriu për me hy në Islam, kërkohet fjala la ilaha illallah. Keni kujdes. Do të me pas dallim, ka dallim mes atij që hyn fillimisht në Islam dhe mes atij që ka hyrë në Islam edhe ka vazhdu jetë gjatë. Për me gjyku një njeri kur hyn në Islam, qysh me, kur me i thonë musliman, si ta dëshmon këtë fjalë, dëshmojmë që është musliman. Ka mundësi me vdek menjëherë pas kësaj fjale, s'i mundësohet me bo hiç ibadet. A do të me thonë që është musliman? Do të me thonë na që është musliman. E ka pranu islamin para namazit drekës, në mëngjes, pas namazit sabahit. Edhe ka vdek para namazit drekës. A llogaritet që është besimtar ky person? Po. Se për me hy n'islam kërkohet vetëm kjo. Dhe nuk i është dhanë afat atij për me i plotsu kushtet e teuhidit ndoshta. Apo ruknet e teuhidit, apo kushtet e fjalës la ilahe illallah. Mirëpo ne e llogarisim besimtar. Fekale en-nebijju sallallahu alejhi ve sellem, Nuk i është mundësu as namaz me falë, as vepra tjera me u tregu ky a ka me kanë besimtar, a ka me ju përmbajt kësaj fjale, apo s'ka me ju përmbajt kësaj fjale. Se thamë na kjo fjale la ilahe i ka kushte dhe deri tash kemi folë na për kushte. Tash nuk i është dhënë mundësi besimtarëve me pa ky person, a ka me ju përmbajt këtyre kushteve, kushteve të fjalës la ilahe illallah, apo nuk ka, ka me ju përmbajt. Megjithatë, ky është llogarit besimtar, pasi që e ka thënë fjalën la ilahe illallah dhe nuk i është mundësu me vepru tjetër send, ka vdekë menjëherë pas kësaj fjale, Këtij sahabi sikur të kishin qenë obligim me i mësu përmendsh këto kushte të fjalës la ilahe illallah, e jo vetëm veprimi me ta, do të thotë e kish kërkuar prej këtij ajo ti patjetër e ki me i mësu këto kushte të fjalës la ilaha është obligim për ty. Po pasi që nuk ka qenë obligim me i ditë njeriu përmendsh këto kushtet, mirëpo obligohet veprimi me ta, pejgamberi sa asem nuk ia ka kërkuar që ai me i ditë përmendsh, ngase sikur t'ish kon diçka që e kish kërkuar përmendsh, e kish kërkuar surën Fatiha.